Allah ga prokleo. Ovdje se ne misli na ono prokletstvo a, kojim se ženi da vječno bude udaljeno od Allahovog rahmeta njegove milostine, nego ovdje lanehullah, katelahullah, dova protiv njega. Ali ne misli se za vječni boravak u džehennemu, što jeste značenje prokledstva. Pa ko bi god prošao, šta je to? Kaže tako i tako, kažu lanehullah. Pa kada je to čuo komšija, došao i pitao zbog čega, kaže ti mene uznemiravaš, pa je kazao, vrati se u svoju kuću, neće to više nikada činiti. Pa je znači spomenut ovdje ovaj čovjek po imenu, ali nije šta? Nije se to smatrao ogovaranjem. Jer je prvom čovjeku učinjena šta? Nepravda. Pa je znači bilo dozvoljeno da spomene svoga komšiju, znači po imenu. To je prvi slučaj, kada je nekome nanesena nepravda. Drugi slučaj jeste kada je neophodno nekoga predstaviti ili nekoga opisati. Kaže šta i taj čovjek? Kaže koji čovjek? Pa taj, taj, kažeš mu po imenu, ne zna. Muhammed sin Jusufov, ne zna. Pa stanuje tu i tu, ne zna. Pa onda na kraju kažeš Čelo. Ili Buco. Ili onaj što šepa. Ili spomeneš ga po imenu po komu on ne bi volio da se spomene. To se ne smatra ogovaranjem. Ali je bolje naći drugi put i drugi način. No, međutim, ako čovjek ne može naći, pa kaže taj taj pa ga spomene po nekom svojstvu koje ovaj mrzi, neće se smatrati, neće se smatrati dogovaranjem jer nije našao drugog puta i nije našao drugog, drugog načina. Kao što je došlo u hadisu, u Vejsal Karnija, kada je poslanik sallallahu rekao, doće u Vejsal Karni iz Jemena i on je bio šugav, bio je gubav, pa je bio dobročinitelj svojoj majici do te granice da ga Allah žanu izliječio, osim jednog malog dijela koji je ostao na njegovoj ruci. Znaka. Kada dođe iz Jemena, neka vam dovi. Pa je došao vrijeme Omara, u vrijeme Hilafeta Omara radijallahu anhu, došao je iz Jemena. Ovdje je on spomenut, po čemu? Po šugi i po gubi. No međutim, to se nije smatralo ugovaranjem jer nije bilo možda drugog načina da se opiše, a pored toga, ovo se smatra šta? Ovo je vidi na kraju pohvalnog svojstva za Uvesa Alkarnija zato što je bio dobročinitelj svoje majci. Ali ovdje je spomenuta znači stvar koju on sigurno nije volio. Treća stvar jeste muhazirin da se ukaže na nečije zlo. Ovo je bilo jako poznato u prvim stoljećima Islama kada se govorilo o ravijama, o prenosiocima hadisa. Kad se kaže taj i taj je kezab, lažov. Voli li neki koji je lažov da se o njemu kaže da je lažov? Ne voli. Pa zato kada su kazali jednom islamskom učenjaku, mislim da je bio Ebu Hatim Razi, ti kaže govoriš o čovjeku takav i takav, imao slabo pamćenje, ne uzimaju se njegovi hadisi, a kaže možda su ti ljudi već u džennetu od davnih vremena. Pa ih ti, kaže, ogovaraš. Pa mu je rekao, kaže, da taj i taj koga sam ja po tvome mišljenju ogovorio, bude moj neprijatelj na sudnjem danu, draže mi je nego da bude moj neprijatelj Allahov poslanik sallallahu alaihi Pa ja govorim ovo iz dina iz vjere, jer je govoriti o senedima i o lancima prenoslaca, to je din i to je vjera. Kako kaže Sufjane Seuri, leola senede, le kale men ša Da nema seneda i lanca prenoslaca, govorio bi kako, ko hoće i šta hoće. No međutim, ne može moraju biti lanci prenosilaca. I između nas i novotara jesu lanci prenosilaca. Jer novotar kad priča, niti lanca prenosilaca, niti izvora. Samo spominje. I samo priča, samo nabraja. A kod nas za sve znači treba lanac prenosilaca. Čak i knjige koje imamo moraju imati lance, lance prenosilaca. Također, da čovjek ukaže na nečije zlo. Na primjer, imamo čovjeka u mahali ili u sokaku gdje živimo zajma i uzima pare, pozajmice, a nikome ne vraća. I čovjek dođe jednoga dana u džamiju i poslije džume namaza ustane pred svim ljudima i kaže braćo moja taj i taj spomene ga po imenu. Zajma i uzima od ljude pare, od ljudi pare, a ne vraća ih. To se ne smatra ogovaranjem, to samo može biti i badet Allahu te barek Jer je to ukazivanje na zlo, da se niko ne izigrava, znači da se ne može niko izigravati sa muslimanima. Također, čovjek na primjer, čovjek hoće da se ženi, pa dođe i pitate šta misliš ti o toj toj porodici, toj toj familiji, o toj toj curi. Ne misliš o njoj kao osobi, nego šta misliš o toj porodici, i familiji. Pa ti mu kažeš, boj se Allaha, brate, ja ne smijem ogovarati nikoga. I okreneš se. To je zabranjeno. Ti moraš kazati takvi su i takvi su. Poznati su po dobru, po hajru, od dina i od vjere i od takve. Svako dobro se od njih čuje, nema zla i tako dalje. A ako ima zlo, onda moraš kazati, u najmanju ruku moraš ukazati ono što je neminovno da kažeš, na primjer, nije to djevojka za tebe. Ili da kažeš, nije to ono što ti tražiš i u tome smislu da mu ukažeš da to nije za njega. Pa neka on pita drugoga ko će mu kazati, možda otvorenije. Ali ne smiješ tu prešutati. Tu se ne smije prešutati i ta priča se ne smatra ogovaranjem. Jer je to istina, znači, koja se mora, koja se mora kazati. Četvrta stvar jeste da čovjek dođe i da traži fetvu od muftije. Pita muftije za nešto. Taj i taj čovjek mi kaže ne da nasljedstva. Ma ko je taj čovjek? Kaže neću ti govoriti ko je jer da ga ne bi ogovorio. Ja sam se sa njim posljedio, on mi ne da nasljedstvo, no međutim neću ti ga spominjati da ga ne bi ogovorio. Ko je to? Pa kaže moj komšija. Pa je dužan komšija da tebi da nasljedstvo? I drugi kaže to je moj babo. A babo ti je dužan. Pa znači mora znati muftija ko je taj ko ti ne da i ko ti brani tvoje nasljedstvo, ko ti učinio nepravdu. Muftija to mora znati. Pa ako je babo, onda zna kakav je propis. Ako je brat, ako je komšija dalje i tako dalje. Pa je neko dužan da ti dadne, neko nije dužan, od nekoga će uzeti ovaj dio, od drugog ovaj dio i tako dalje. Pa se to razlikuje. Pa čovjek mora spomenuti onoga koji mu je učinio, znači koji mu je učinio nepravdu. Peta stvar kod koje se ogovaranje neće smatrati ogovaranjem jeste da čovjek žali se ili ukazuje na onoga koji javno griješi. Ukazuje na čovjeka koji javno čini grijehe. Velike ili male koji se neće da prođe i javno to pred ljudima čini i druge podstiče na to, na zlo se takvog mora ukazati. I neće se znači smatrati ukazivanje na njegove greške i propuste ili grijehe koje čini neće smatrati ogovaranjem. Kao da čovjek je novotar, na primjer, čini novotarije. Novotarije su šarijet šta? haram i zabranjene. Nije dozvoljeno čovjeku da čini bilo što od novotarija. I čovjek neprestano čini novotarije i odvlači ljude u novotarije i poziva ljude ka novotariji i tako dalje. To je zlo koje čini. To je veće zlo nego da čini i velike i male grije. Jer šetan nakon kufra i nevjerstva prvo u što poziva čovjeka jeste novotarije. Jer je to najlakši put da ode u kufr i da ode u nevjerstvo. Pa čovjek koji znači čini takve prestupe mora se znači upozoriti na njegovo zlo koje čini. I šesta stvar jeste da čovjek traži od organa bezbjednosti ili od vladara i tako dalje, da se ukloni neko zlo. Ima neko zlo koje treba ukloniti. Pa ovdje kod vladara kaže ima to i to zlo, treba ga ukloniti. Koga čini, kaže neću kazati da ne bude ogovaranje. Moraš kazati, čini ga taj i taj, da se može otići njemu i da se znači može spriješiti u zlu koje čini. U ovim slučajima, znači ogovaranje se neće tretirati ogovaranjem. Sve mimo toga će se smatrati ogovaranje. E ovdje sad ima jedna jako bitna stvar. Nakon prošleg predavanja ili pretprošleg, jedan brat mi je rekao, kada pogledamo ogovaranje i pogledamo naše prve generacije, kako su one čuvale svoj jezik i kako su pazile na ovo, onda je nama najbolje da sjedimo u svojim kućama i da ne izlazimo. Jer čovjek gdje god da dođe, što god da učini, izgledat će kao da je učinio neko šta, zlo ogovaranje, prenio riječi i tako dalje. To je tačno. Te su riječi potpuno tačne. No međutim, te riječi na veliku žalost vezano za današnje sve muslimane. Allah zna koliko je muslimana izuzeto iz tog pravila, osim onih kojima se Allah šanu Ukazuje da je njihovo, njihova privrženost vjeri blijeda u odnosu na prve generacije. Jer kod njih čuvanje jezika od ogovaranja i tako dalje je bila potpuno normalna stvar kao kod nas jelo i piće. Kada dođe jedan kod njih, jednom pa ga ogovori, ovaj mu odnese poklon, datula mu odnese jednu, pregršt jednu, i kaže ovo ti je, kaže, poklon od mene. Kaže, zbog čega? Kaže, ti si meni poklonio svoja dobra djela, da ja tebi nešto poklonim. Jer je poslanik je rekao, kada vam neko uči neko dobro, revanširajte mu se. A ja se tebi revanširam sa hurmama, a ti si meni dao svoja dobra djela. Ili kad dođe čovjek da priča nekome kako ga je ogovorio taj i taj, pa mu kaže taj i taj je kazao tebi to i to, kaže subhanallah. Kaže, zar nije šeitan mogao naći drugog poštara mimo tebe? Ti si jedini šeitanski poštar koga on našao? Pa nisu prihvatali te riječi. Znači, bili su daleko od toga. Između njih i ogovaranja je bio paravan. Drugi kada priča o svom bratu muslimanu, kaže, u redu, kaže, jesi li se borio protiv Rimljana, protiv Bizantijaca, Jesi li ubijao mušrike i nevjernike sa istoka i sa zapada? Kaže, nisam. Kaže, subhanallah. Oni su mirni od tvoga jezika i od tvojih ruku, a nije od tvoga jezika miran tvoj brat muslima. Znači, bili su daleko od toga. Pa je nama u našim uvjetima i na način kako mi živimo i kako shvatamo vjeru, jako teško da prakticiramo ove stvari i smatramo da to nisu bili ljudi, da su to bili meleki i smatramo da mi to ne možemo činiti. E onda ovdje se vidi znači kolika je naša udaljenost od onoga na čemu su bile naše prve generacije. Pa je zato neminovno znači čovjeku da nastoji da nastoji da se sačuva ogovaranja i prenošenja riječi i svega onoga što Allah te barak utala mrzi koliko može. Ovdje bi samo još na kraju spomenuo jedan ili dva hadisa koji ukazuju kolika je odlika i kolika je vrijednost čovjeku da obrani svoga brata muslimana. Jer kada vidimo da neko ogovara brata muslimana i govori o njemu ružno i pogrdno, onda mu je dužnost da ga obrani. Mora ga obraniti. I mora stati znači u njegovu, u njegovu odbranu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve hadisu koga bilježi Imam Tirmizi i drugi sa dobrim lancem prenosilaca Men radde an irdi ahihi lahu hijaban min nar Ko obrani svoga brata muslimana to će biti njemu zastorom od vatre na sudnjem danu. U drugoj predaji koju isto obilježi imam Tirmizi koja je dobra, kaže poslanik sallallahu alejhi ve ko obrani svoga brata muslimana u njegovom odsustvu, Allah će te barek dola sačuvati njegovo lice od vatre džehennemske na sudnjem danu. A u predaji koju bilježi imam Ebu Davud koja je također dobra, ima dobar lanac prenosilaca, kaže poslanik sallallahu alejhi ve ko zaštiti i obrani svoga brata muslimana od munafika, uzvišeni Allah te barak je otala će na sudnjem danu poslati meleka koji će njega braniti od vatre džehennemske. A ko potvori muslimana ili kaže o muslimanu ono što nije ili bude vrijeđao svoga brata muslimana, želi znači da istakne neku njegovu, neki njegov nedostatak, uzvišeni Allah te barak je će ga zadržati na siratu, na čupri, i neće preći preko nje sve dok ne iziđe iz njega ono što je kazao i što je govorio. Toliko će znači biti zadržan i toliko će ga vatra pržiti da neće znači prestati sve dok ne bude znači izišlo iz njega ono što je kazao. Vidimo, draga moja braćo, cijenje sestre, koliko ovi hadisi i brojni drugi koji govore o obavezi muslimana da brani znači svoga brata muslimana i da stane u njegovu odbranu. Jer je uzvišeni Allah te barek je tala pobradio mu'mine a jedan od sastavnih dijelova ili od stvari koji potvrđuju to bratstvo jeste da čovjek znači brani svoga brata muslimana. Pa molim uzvišenog Allaha te barek da nas učini braćom u islamu, da nas sačuva zla i šetanskih spletki, da sačuva naše jezike od ogovaranja, prenošenja riječi, od laži i potvora, da popravi naše stanje, naše stanje naših porodica, da nas uvede u dženecka prostranstva sa poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wasallame, iskrenim dobrim i šehidima, وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خير الجزاء Ako neko ima pitanja, može pitati. Bilo da su vezana za predavanje ili mimo toga. Ako se znači kaže neki ljudi ili na nekom mjestu i slično tome, da se čini tako i tako, pa se spomene ogovaranje, ali bez spominjanja ljudi, to se neće smatrati ogovaranjem. Jer u većini takvih slučajeva čovjek hoće da ukaže primjer i da se uzme pouka iz primjera. A neće da osramoti nikoga. Da je htio osramoti nego je govoriti, on bi spomenuo šta? Njegovo ime. A dok nije spomenuo ime, znači to se ne smatra ogovaranjem. Osim u slučaju da ja tebi kažem, ima ljudi koji čine tako i tako, a ti ga znaš. Ili možeš pretpostaviti, ili preovladava kod tebe mišljenje da je ta i ta osoba. Onda to nije ispravno. Jer to je isto kao da spomenuo njegovo ime. Takav i takav je učinio to i to. A mi svi znamo ko je on. Ne. Znači nije dozvoljeno, mora se gledati, znači ovaj. Jer ovo kada se spomene u stvari, kada se ovako spomene, gleda se prvo, tri stvari se gledaju ovdje. Nijet tvoj, koga ti znaš, zbog čega si to spomenuo. Druga stvar, a razlog zbog čega si ga spomenuo. Šta te navelo da spomeneš to? I treća stvar jeste potreba. Da li je bilo potrebe da to spomeneš ili nema potrebe. Pa ako spominjemo neku stvar da se desila, svi znamo tu stvar, ili ko je učinio i tako dalje, a nemamo od nje nikakve koristi da je ponovimo, onda je nećemo spominjati. Znači, u svakom slučaju, ako se ne zna o kome se radi, onda se to neće smatrati, neće smatrati ogovaranje. Allah Znači, dva učenjaka koji su hadijski eksperti, poznati i priznati kod ehlu sunetu od jedan ocjeni hadijs vjerodostojnim, drugi ga ocjeni slabim. Kako da se mi muslimani postavimo prema tim ocjenama hadisa i šta da izaberemo? Da li raditi po tome hadisu ili ne raditi? Prvo, ocjenjivanje hadisa. Ovo je jako bitno da shvati. Ocjenjivanje hadisa i čtihad. Ocjenjivanje hadisa ispravan, nije ispravan, slab, lažan je ičtihad. A nije stvar kod koje se ne može pogriješiti. Jer kada jedan kaže da je ispravan, drugi da je pogrešan, sigurno oni dvojice nisu dvojica pogledali. Ili je ispravan ili je sad hadis slab. Ovdje se mora gledati dokazi. Čovjek koji kaže da je hadis slab, šta su tvoji argumenti? Čovjek koji kaže da je hadis vjerodostojan, šta su tvoji argumenti? Kako si ti to došao da je hadis, kako si došao da je stav, kako si došao da je hadis vjerodostojan? Znači, gleda se put i način i argumenti svakog od njih, onda se može odabrati šta je prioritetnije mišljenje. No međutim, obični ljudi ne mogu to činiti. Jer je ocjenjivanje hadisa precizna nauka, pa je zato kod običnih ljudi obaveza je njima da gledaju ili većinu islamskih učenjaka, ako je većina islamskih učenjaka za jedan hadis rekla da je ispravan, da ga prihvate, ili da gledaju ko je taj ko je kazao. Dvojica su priznati, ali uvijek jedan bio od njih dvojice za nijansu jači u ocjenjivanju hadisa i priznati. Pa se onda odabere, znači uzme se onaj koji je jači. A dok oni koji su vezani za hadis i za hadisku nauku moraju gledati dokaze jedne i druge strane i moraju znači gledati argumente tako da bi mogli, da bi mogli znači prihvatiti ili odbiti jedan hadis. Jest. Allah Da li žena može dojla dati za vidiju za propušteni ramazanski post? Ako može, da li daje vrijednost novca ili hrane. Žena će za svaki koja je dojla, po jačem mišljenju koga zastupaju Ibn Omer, Ibn Abbas i drugi, e, za svaki propušteni dan nahraniti jednog siromaha. I najbolje je da nahrani, i da najbolje je da nahrani siromaha, no međutim u hrani znači da to da, a ako ne može, ako bi dali u novcu, pa zna sigurno da će ta, da će ta osoba znači iskoristiti taj novac u halal, neće u haram, onda bi inšalotela bilo, bilo i to dozvoljeno. No međutim, osnova je znači da osoba ovdje da nahrani, ona znači, jeli, siromaha. Pa čak kad bi nahranila jedan obrok, čak kada bi ovaj nahranila jednog siromaha više puta, da ako ne bi mogli naći znači deset siromaha, primjer radili osam ili trideset, onda kada bi nahranila jednu skupinu više puta, isto tako da bi se to računalo, znači da je nahranila trideset siromaha ili deset, ovisno prvi propuštenih dana, Allahu Teala nije bilo govora. To ulazi u ovu skupinu upozorenje. Jer da čovjek ne bi upao u neukusnu situaciju i u zlo, onda upozoriš ga na te stvari i to se ne smata sigurno govorenje. Ali znači tu kažemo ono što treba. Ne treba čovjek, kada čovjek upozorava od nečijeg zla, ne treba govoriti i ono što treba i ono što ne treba. Spominješ i ono što se tiče čovjeka i ono što ga se ne tiče. Pa mu kažeš ti ideš kod njega, a on se bavi kamatom, a on radi i to, ono, dio. Ne, ti govoriš o njemu, u njega u kući, ovaj, nije, nisu stvari, znači, na svome mjestu, ne pridržava se čovjek ti i ti stvari tako dalje, da se upozori, ne smeta, znači. Jer islamski učenjaci, pogledajte kada su govorili o lažovu čovjeku. Spominju, na primjer, čovjeka, radio je to i to, radio je to i to, neke njegove odlike na kraju kaže ulakinnahu kezab. No, međutim, on je lažov i tu stane. Lažov, jedna riječ. Jer kažu, lej sebi Nije on taj koji je za hadis. Samo to. Nije ga postavio na sto i uzduži popreku. Nego samo kaže o njemu šta treba. Spominje o jednom ravi, takav je i takav i njegovi badet na 20 strana. I na kraju kaže dole, slab je bio u hadisu. hevu. Imao je slabo pamćenje. Samo to. Nije kazao imao je slabo pamćenje, pa je zaboravio na to mjesto toliko hadisa, pa je učinio to, pa sve njegovo slabo pamćenje. Ti dok ima slabo pamćenje, ti znaš kakav je njegov propis. Spomenuo je samo ono što treba. I bili su pravedni. Kako imame Zahebi kaže za jednog raviju, kaže Sikatun fil hadis rafidijun habis. Kaže, on je pouzdan u hadisu, a pokvareni šija. Pouzdan je za hadis, kada prenosi neće. Za hadis tu. Ali je pokvaren šija, ima pokvaren menheđ i tako dalje, možda pokvareni nešto od akide i tako dalje. No međutim, ovaj kaže za hadisa, on nešto prenosi, on je ovaj pouzdan. Kako znamo da je pouzdan? Kako mu vjerovati? Ko zna? Mi kažemo ima pokvarenu akidu šija. Kako sad možemo kazati da je pouzdan onamo prenosi te hadise i da su pouzdani hadis koje on prenosi? Pa dobro, on je u senedu jedan. Kako možeš njemu vjerovati? E, znači, hadis ima više puteva. Pa on uvijek sve hadise koje je prenio on, pogledamo te hadise, uporedimo i sa drugim senedima u kojima on nije, u kojima pouzdani prenosioc, vidimo da ga je prenio tačno doslovno. Možemo li kazati da on lažo, da ne pouzdan? Ne možemo. Ne, on napravi, učinio mu nepravdu, a mi ne smijemo učiniti nepravdu. Pa je zato imam bi rekao, pouzdan je za hadis, ali je pokvareni i zagriženi šija. To je znači od pravde bilo ehlasoneta od džemata prema prenosovicu. Čovjek ide kod nekoga na predavanje. Ide kod njega na predavanje, drži se njegovih predavanja, njegovi halki, njegovi zikrova i tako dalje. Kažeš nemoj ići, on je, on je on ima pokvaren menedž. To je upozorenje od ono što smo govorili upozorenje od novotara. No međutim da čovjek spominje ga i po onome što treba i po onome što ne treba i da spominje njegova, neke njegove propuste koje čini slično tome, to nije dozvoljeno. Znači spominje ono što treba, ono što je nužno spomenuti, to se spominje. Tvoj punac... Tebi je mahrem samo tvoja punica. mm. به سادة الأيام والحقاب يشردون وأرض Ne može. Ovdje je, oslo... ovdje je oslobađanje roba, to je, to je isto kao kad kažemo proučiti kul huvallahu ehad je trećina Kur'ana. Proučiti put kul huvallahu ehad je okrenes, kaže ovo je Kur'an. Nije ispravno. Jer čovjek ostane posle saba, zikri do izlaska sunca, kaže dva rekiata, kaže oboje sam hađi umre, alhamdulillah, ove godine ne treba na hađi. To je vrijednost, ali ovo je postupak koji se mora obaviti. Pa ne bi znači ta doba mogla doći na jer se tu mora učiniti nešto, mora se znači roboslovo. جسم نحيل ضامر متهدم لم أقترف ذنبا ولم أضرب يدا محمية كلا ولم أتكلم هذا هو الظلم المبين فلا تضح بالسر يا أبتي وعني فاكتمي فلربما سمع العدو مقالتي فأتى بجيش ظالم وعرمه Dobro, znači čovjek koji je znači, u jednoj zreloj dobi od 40 godina, da li može voditi džemat? Može, inša Nije, nema veze. Šehovi sam minuta ime nije bio oženjen, a bio imam umeta. Imame Đerira Taberi nije bio oženjen, a bio imam umeta. Imame Neuvi nije bio oženjen, a bio imam umeta i tako dalje. Mnogi se islamski učenjaci nisu ženili, to ne smeta. To ne smeta da čovjek neoženjen, to nije samo po sebi, to je njegova greška, njegov propust što je ostavio sunnet jedan. Ali to ne smeta da čovjek vodi jedan džemat i tako dalje, to sigurno ne. Ovaj, I ne smeta godine, šta ja znam, bez obzira na godine i tako dalje, možda čovjek jednostavno ima čovjek, ne da mu se. Kako god da krene, da se ženi uvijek se nešto iskomplicira i tako dalje, ili čovjek iz ovoga ili onoga razloga se ne ženi, nije bitno, ali to ne smeta znači da on vodi džemat. To je jasno, ne smije činiti, ne smije pa poši ne zaslužuje da bude na tom mjestu. Kako može zinalučar voditi skupinu muslimana? Ali, ali sigurno, zinaluk se mora potvrditi ovaj, da ne bude bilo nekoga vidio tamo, ušao, izišao, neka izišla, poslala mu nešto. Ne, ovdje moraju biti dokazi, znači šta je dokaz braći u šarijetu da je čovjek počinio Zinaluk? Da četiri svjedoka vide sami spolni akt čin. Ne vrijedi samo vidjeli čovjeka i žena samostalili se bez odjeće jedno preko drugoga ne vrijedi. Mora vidjeti sami čin. Smatram da razumijete šta govorim. Čin mora vidjeti, e samo to. I zato šehol sam Ibn kaže, nikada u istoriji islama nije izvršena širijatska kazna nad čovjekom da je to vidio neko da su to vidjela četiri svjedoka. Nikad. Hajte vi sad nađite takvu situaciju da čovjek može vidjeti i sami čin i četiri svjedoka da dovede i tako To je jako teško. Zbog toga ovaj Zbog toga se to nije izvršilo islamu, zato jeste islam propisao čovjeku koji nađe svoju ženu sa čovjekom drugim u kući, da tu ne mora dovoditi četiri svjedoka, da tu ima postupak onoga proklinjanja i tako dalje, jer to čovjek ne može ovaj ili dovesti. التشريد ملحمات ذل وقهر وتعاذب وحرمان الخوف والجوع قد هد القوى فاغدوا وما لهم في بقاع الأرض أعوان Ovdje pitanje da li su nikab i brada na istom stepenu i da li su žene koje ne nose nikab griješne zbog toga. Prvo, brada i nikab nisu na istom stepenu, jer su islamski učenjaci složni, imami četiri mezheba i drugi da je brada znači obavezna, a nisu složni što se tiče nikaba. Kod nikaba su puno veća razilaženja. Da li su žene griješne koje nose nikab ili nisu griješne, to je pitanje oko koja se islamski učenjaci spore ovo se vraća znači na samo ubjeđenje. Ako se čovjek ubijedi na osnovu dokaza ili žena se ubijedi na osnovu dokaza da je nikab obavezan i vidi argumente i zna da je to Allahov propis i onda neće donositi, ona bi smatrala grišno. No međutim, žena koja se ubijedi uz dokaze i argumente ne slijedeći svoje strasti, ovo je jako bitno. Čovjek prilazi nekom pitanju i ima već, kaže, ja ću sada ispitivati kakav je to propis čega? Nikaba u islamu. Ali ja prilazim nikabu i već u glavi imam usađeno da je to obaveza i onda ispitivam. Ti ne ispitivaš, nego ti tad tražiš dokaze, šta? Da podupreš svoje mišljenje. Ti sad koji god ti dokaz dođe sa druge strane, ti ćeš nego odbaziti. Ili obrat, pristupaš nikabu i ispitivanju propisa kava, a kažeš, to je sunnet. I ja sad ispitivam dalje. Ne možeš ti imati rezultat prije ispitivanja. Ti moraš, doktor da bi uspostavio dijagnozu, prvo mora uraditi sve preglede. Kakav bi to doktor bio da kaže, dođe mu pacijent i kaže, ti boleš od toga i toga. I on radi sve preglede i što mu god dođe kao dokazi da je on bolio od nečega drugog, on odbaci. Ne može. Zbog čega onda ispitivanje? Onda nemaš potrebe ispitivati. Pa ovdje kažemo da je bitno da čovjek hoće istinu i hoće Allahov propis, nema strasti, pa se ubijedi da nikab nije vađiv na osnovu argumenta, takav nije griž. Takav ima jednu nagradu ali nema sumnje da, je, da su istan slučajaci složni, da je u svakom slučaju preče i bolje to da nosi i znači da žena treba nastojati da nađe puta, znači da, da stavi nikav Allah